Edabide berria, proiektua bada, ez da oro oraino sortua, baina ba, kampaina batean ari ziste, eta ba, lehenik, egan behar da, Euskal kaseta, edo JPB-ren ilotik zalbiltzatela, JPB biz izanen da? Bai, ba, segur dena da, e, JPB kutzi zuen uh, e, utxunea betetzera aldu girela, e, elburu berdintxoekin, e, alegia e, berri ematea, e, eta bere eh, garapena laguntzea. E, baina egokituko gira gaur egungo egoerari eta gaur egungo beharrei. Beraz, eh, saiatuko gira gure irakurleen eh, ohiturai egokitzea. Eta horregaitik, eta ondorioz, ba, forma ezberdina izanen da. Ze forma, Prisezki? Ba, uda hontan ere mandugu hausnarketa bat, e, bo, joan den udaberritik ari gira pentsaketetan eta gure proiektua definitzen, Eta pixkanaka e, oinarrizko printzipioak ja adostu ditugu eta erabaki dugu beraz e, interneten eta paperean e, garatzea gure proiektua. Interneten bi edizio izanen dira, bat euskaraz eta bestea frantsesez eta euskarazkoa izanen da jadanik existitzen den e, web horri batena e, gazeta.eus e, web horria. Eda bide berria noizko? Beraz? E, Davide Berria beraz e, normalean udazkene bukaerarako iragarri ginuen eta izanen da e, azarorako, e, azaro bukaerarako. guk e, dugun e, orain kanpaina erdian girela biltzar bat egita gure laguntzaile guziekin eta momentu horretan ikustea, e, iragartzea data finko bat. Laueun bazkide, uh, badirela, edo behar direla hasteko, mila irauteko, zertan ziste? Beraz, e, eh, errandu zumen zela, gure 1000 milatara iristea da, baina proiektua e, abiatzeko, oinarri bat behar ginoen, minimo bat, eta zen laure honeta, gu irure honetan gira, beraz, eh, joan den astean, irure honetan ginen. Mhm. Eta pixkanaka, pixkanaka, ari gira e, aintzinatzen, lana askorekin, baina konfientza dugu laure honetara iritsiko girela, eta horretarako lantaldeak sortu bai, bai ditugu, e, laguntzailen bila joaiteko. Baitugu e, amazazpi lantalde, e, sustengu komiliteak deitzen ditugu, eta hiru herrialdeetan e, ari dira lanean, e, eta pixkanaka e, iritsiko gira laure, laureunetara. Eh, baina hortan ez da geldituko eta laguntzaile guziek partartu barko dugu eh, helburu horretan uh, milatara iristeko. Zer egan nahi du, uh, azaruan, hasi nahi zinuketela, egan nahi du, kasik sigur, aterako dela? e, bai, guk konfientza dugu laurionetara iritsiko gira, baldintza hori beteko dugu eta e, aterako da, e, hiru euskarri hoiekin, e, ara, lehen fase bat izanen da e, numerikoa, eta bigarren fase bat paperean e, astekari bat ateratzeko. Beraz, ez da dena momentu berdinan aterako, baina e, lan gehiago inbarko gu, eh, at, papera, papera ateratzeko baldintzak sortzeko. Zeren paperak gastu gehiago ditu eta beraz eh, horrek eh, guretzat eh, segurtamen bat edo berme bat eh, galdeiten digu. Alak izan balire, eh, paperezkoa izan entzen egun guziz, eta zuduesti adibidez, tokiko beste edabide bati konkurentzia maiteko? Gero eta maiztasun handiagorekin atera noski gero eragin gehiago duzu, gero eta edapen gehiago, erreferentzialtasun handiagoa, eta gure lana, kastari lana, ba, interesgarriagoa. E, baina e, ikusi esperientzia bat izan dugu, eta gaur egun e, prentsak bizi duen krisia e, ba, eskolerrira heldu da. Eh, eta e, eh, konziente gira oso zaila litzatekela hori aurrera terematea. E, baina e, nahi dugu maiztasun aski hurbil bat atxiki, eta astekaria pentsatzen dugu erdi, erdibidiko zerbait dela, e, formula bat, astero itzordu bat eskaintzen diogu ekure irakurleari, eta astero ez baidetan eragiten aldugu manera horretan. Eran duzu komiteak sortu zineuztela edabide unen proiektuan, Eta kolaborazioen bitartez osatko da astekaria edo Ba, guk pentsatzen dugu eh, gure proiektua herritarra izan bar duela, e, eh, horregaitik eh, oinarri sozial bat osatu nahi dugu, horregaitik denen artean e, eraiki nahi dugu proiektu hori denei esker eta pentsatzen dugu filosofia horrekin jarraitu behar duela ba, gero kazetaritza arloan edo eduki arloan. Eh, eta horrek erran nahi du ba, oinarri sozial hori baliatuko dugula bai izaten alda beraz lantalde hoien bidez, baina guk e, gustuko dugu ideia eh, pentsatzea eh, gure irakurleek, herritarrek informazioak elaraziko izkibutela, e, idazkiak elaraziko izkibutela, kritikak ez da bai dutela gurekin, eta, eta hartu eman e, e, ertsi bat edo estu bat izango dela gure artean, eta gure helburuan noski ba, jende guzioien, herritar guzioien boza entzuneraztea da gainera. Diru gaitasunek manatzen dutela, LGPB sortu zenean, dola ama urte, hainitz eh, hori alde bazituen, gero murriztu zen, eh, ahal eskasaren gatik aipatu dugu, hala ere eh, erritarrak deitzen dituzue, proiektu erritarra nahi duzue izan dadin, hala ere horrek baditu bere mugak, eta betiko tokiko instituzio bati konkurentzia konkurentzia emaitiare hor da helburu edo beste ikus molde bat bederen plazaratzia. Hor, zinez eh, helduko uh, ziztela, esperantza bat baina mm. ez da pareta edo mugu baten kontra joiten olako proieto batekin, naiz jakinez militantzia zere erosten zela LGPB? Gu, gure txikit gure harria ekartzeko asmoa du. E, ezin dugu mm, lehiakide hoiekin, ezin dugu pareko lan batekin edo e, eragin berdin aukan, baina pentsatzen dugu gure ekarpena e, egiten alko dugula, ba, gure medio eskasekin edo gure e, gure edapen e, txipiarekin, Eh, jakin behar da uh, eh, bazitula bere mugak baina eh, bazuela bere eragina uh, askotan eta guk pentsatzen dugu badela leku bat ba, edabide guzientzat batez ere gure linea eta gure asmoa duen edabide batentzat uh, bo, jakin behar da gaur egun monopolio aski argia dela eta beraz ikuspegi bakar bat e, entzuten, eh, ikusten dela, edo irakurtzen dela eh, gaur egun Ipar Euskal eta e, beharrezkoa dela ba, gure, gure e, aktualitatearen zat, gure... Eh, bizi politikoaren zat, bizi demokratikoaren zat, oso garrantzitsua dela, anistasuna bermatzea, ez sortzea, eta informazioak eh, kontrastatzea, informazioak eh, emaiteko beste manera bat izaitea. Lina, ipatu duzu, hildo editu, editu editoriala, eganen dut, finkatua da? Bai, hori izan da lehen gauza, finkatu duguna, eta beraz eh, gure edabidea izanen da Euskal Herria aintzat hartzen duen eh, edabide bat, eh, Euskararen biziraupena bultzatu nahi duena, edo lagundu nahi duena, eta eta gure herrialdearen garapena eta eraikuntza e, sustatuko duena e, ba, noski bere lurraldeuntako herritarren eskubideak e, babestuz eta entzunaraziz. Gomita, e, gun goizuntan, goiz eda ertabernat dugu, e, e, edabide berri proiektu hortaz mintzatzeko, eta galdera bat e, ahunt e, praktikoa, ze izen pentsatu duzue edabide horrendako? Ba, momentuko izenik gabe dago e, gure proiektua, zeren e, proposamen deialdi bat eh, egin dugu, izen deialdi bat, herritarrek haien ideiak helarazteko, eta beraz urriaren amarra arte igurtzen aldira proposamenak, eta da askifite doala, zeren e, joan den astean iragarri ginuen leiaketa, abiatu ginuen ez da lehiaketa, baina abiatu ginuen deialdia, eta jadanik oita mar bat eh, proposamen eh, jaso ditugu e, eh, iruzpalau egunez. Zenbat langilea aurre ikusten da jadanik naiz eta diruren aletik beti zaila den? Bai, guk e, gure kalkuluekin egiten dugu, ez dugu oinarririk, e, jakimar da gure proiektua e, autofinantzatu izan bar dela. Horraitik segurtatu nahi dugu lehenik laureun bat e, laguntzaile ukango ditugula abiatu baino lehen. Uh, e, ezin gira joan nola e, itxutuki merkatu horretara edo, edo ere horretara eta segurtatu behar ditugu gure segurtatu behar dugu oinarri bat. Horreitik ez dugu egitasmo sobera handia e, eh, aurrikusten, lehenik pixkanak hasi nahi dugu, eta e, bost sei kaztarirekin e, eh, ba, iru euskarriak segurtatu nahi ditugu. Eh, ez da, ez da eh, interneteko web horri bat frantsesez, beste bat euskaraz, eta astekabiri bat entzat, eh, paperezko astekari bat entzat. Baina pentsatzen dugu ba, parte hartzea handia izanen dela, kolaboratzaileak izanen ditugula, eta hola lortuko gula mm, lehen, lehen pausoak ematen. Eta ero pixkanaka, espero dugu, ba, gero eta oinarri ekonomikoa handiagoa izango duela, eta garatzen alko gula gure proiektua. Noski hori da gure helburua. Eta e, ekonomia e, johatzeko justuki, gerota gero eta edabide gehiagoak pagarazten dituzte artikuluak interneten, eta bideoktatik horretatik joaitea pentsatu duzu? Bai, bai, bai. Erlen aipatzen nuen e, gu guk, guaurek behar ginuela gure proiektua diruztatu eta mm, diruztatze horretan eh, arpideek eh, leku handia izanen dute eta ba, interneten ez da kultura hori garatu ari da pixkanaka e, jendea ohituratu dugu urririk ukate informazioa eta beraz ba, kultura edo ohitura kaldatzea ez erresa ez erresa pario bada baina beharrezkoa e, gaur egun e, ba, pentsatu behar da eh, informazio baten gibelean, albiste baten gibelean lan bat badela, eh, eta lan hori albezain ongi egiteko, albezain urrun joaiteko informazioen bilaketan, kontrasteaketan eh, eta ba, iritzi galdaketan, e, behar dela denbora, behar da jendea, eta horrek baduela kustu bat. Eta zerbitzu bat eskaintzen diogu irakurleari, e, guk lan hori egiten ez baginu Uh, ez luke informazio hori eskuratuko, ez lituzke tresnak ukanen gero berak bere iritzi egiteko eta gero parte hartzeko eh, herriko aferetan eh, eta hori ba, beste logika bada eta pixkanaka barneratu barko dena. beraz izango dira formula ezberdinak, Eh, erran dugu eh, gure eskaintza egokitzen zela gure irakurleari, eh, hori zela bere helburua behintzat, eta beraz gure irakurlearen sakelari ere egokitu barzela, eta ba, batzuek ahalak baituzte ba, eskaintza oso bat ordaintzeko, ba, jentzat izanen da formula bat, prezio batekin, eta beste batzuk, ba, e, diru sarrera gutxi dutenak, ikasleak direnak edo beste, e, ukanen dute, e, ahala, informazio batzuen gana iristeko, e, klik batzuen bidez, edo, edo arpidetza mugatuago baten bidez, eta beste prezioat izango dute, beraz, bizpairu formula pentsatu behar ditugu, eta horreitik gure oinarri ekonomikoa zaila da gaur egun aurri ikustea, eta ondorioz gure ahalak, zeren formula hoien e, eh, arrakastaren arabera, e, jak, izaten aldugu, eh, gauza bat edo bere doblean. Izaten aldugu, e, zakinik e, mila euro hilabetean e, kudeatzeko proiekturi, edo 10.000, eta ondorioz perspektibak ezberdinak dira. Hildo editoriala ipatu du ostion eta Euskal Herria, uh, unahitzat, hartuko duzu ebistanda, ipar Euskal Herria gehien bat? Guk e, eh, zazpierri aldeak eh, jorratuko ditugu, eh, baina Ipar Euskal Herritik ikusita. Beraz, gure irakurlekoaren irakurlegoaren parte handiena izanen da Ipar Euskal Herrikoa. Naiz eta badakigun e, Euskal Herriko kazetak eta kazeta.eusek beste eremu bat ere unkitzen dutela. Zu, kazetak zuela eta kazetak duela. baina bon, guk behiratuko dugu aktualitatea Ipar Euskal Herritik. Bukatzeko, kanpaina diru eh, egoera ipatu dugu, kanpaina bat jan ebit eh, eh, zabilzate, zer egin beraz zuekin ahremanetan txartzeko, do zuen proiektua laguntzeko? Beraz, lehen gauza da gure web horrira joaitea, eta hori da iru bebikoitza edabideberria.info, eta hori da bere izena, beraz bada Euskarazko eta Frantsesezko bertsioa da www.nouveaumedia.info eh, uh, eta beraz eh, hor informazio guzia ukanen duzue uh, eta gainera diru laguntza uh, egiteko formulario bat, eh, horren bidez egin daiteke. Bestalde, eh, errandut lehen amazazpi lantalde sortu genitula, uh, amazazpi sustengo komite, ari dira lan eta lan, herrialde uh, zonbaitzutan oso lan eraginkorra egiten ari dira, lan handia egiten ari dira, atentzio berezi bat ematen ari gira orain kostaldeko lantaldeetan, e, hor bardelako, bardugulako indar berezi bat egin, lortzeko e, laguntzaile gehiago, baina komite horiek e, ere e, medio bat dira, tresna bat e, arpietza edo suskriptzioa e, emateko. Jakimar da orain ez dugula ezer saltzeko, orain dela justu diru laguntza bat, eta e, proiektua aintzinera joan denean produktua aterako dugunean, orduan e, arpidetzak eskeniko ditugula. Goizeder taberna mil esker proietoa horretara zirik, nire aipatu baitugu, eta belastegarteak ian. Bai, nuski.